Kaže se da se znanje vrednuje ovisno o onome ili čemu to znanje i govori. Pa budući da Allahu subhanahu wa ta'ala lijepa imena i uzvišena svojstva govore o Allahu To su njegova lijepa imena, to su njegova potpuna, savršena, uzvišena svojstva. Zasigurno ovo znanje jeste i najpreče, jer nam je Allah subhanahu wa ta'ala najpreči. Sve naše, mi sami i sve ono što posjedujemo, to smo dobili od Allaha subhanahu wa ta'ala. I to nam Allah jalla wa ala svakog trena može uskratiti uzeti. Sve blagodati koje uživamo, uživamo od Allaha subhanahu wa ta'ala. A ti blagodati, te blagodati su mnogobrojne. Ne možemo ih pobrojati. Vjerovatno sve ih nismo ni spoznali. Kao što kaže Jalla wala wa in ta'uddu ni'met Allahi la tuhsuha. Ako biste brojali Allahove blagodati, nikada ih ne biste mogli pobrojati koliko smo na tim blagodatima zahvalni, koliko doista želimo da i dalje uživamo u tim blagodatima, kako, na koji način zahvaljujemo svome gospodaru Allahu subhanahu wa ta'ala. Zasigurno čovjek neće biti ni svjestan blagodati, niti će na njoj zahvaljivati ukoliko ne bude svjestan i svoga gospodara Allaha subhanahu wa ta'ala. Ako ne bude poznavao Allaha subhanahu wa ta'ala. Naš dunjaluk i naš ahiret zasigurno ovisi od naše vjere. Prije ili kasnije mi ćemo to svi spoznati. Da naš dunjaluk, naše stanje na dunjaluku, sreća ili nesreća, lijep ili tegoban život ovisi od našeg imana. Ovisi od našeg vjerovanja, naše poniznosti, skrušenosti, predanosti i pokornosti Allahu subhanahu wa ta'ala, a pogotovo naš ahiret od toga ovisi. Međutim, nikada nemojmo zaboraviti da je ahiret vječan, onaj koji nikada neće proći. Kada dođe sudnji dan, nastupi, nastupi džennet i džahnem, odnosno uđu stanovnici dženneta u džennet i stanovnici džahnema u džahnem, reći će se vječnost bez umiranja. Nikada više nema smrti taj naš džennet, ta naša vječnost ovisi o našoj vjeri na Dunjaluku. A naša vjera na Dunjaluku u dobroj, dobroj mjeri ovisi o našem poznavanju Allaha subhanahu wa ta'ala. Jer onaj koji više poznaje Allaha subhanahu wa ta'ala, on ga zasigurno i više voli. Kao što kaže veliki islamski autoritet Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala, Nemoguće je da čovjek, rob, spozna svoga gospodara, spozna svoga gospodara kroz njegova lijepa imena i uzvišena svojstva, a da ga ne zavoli. To je nemoguće. To je nemoguće. A kada ga zavoli, onda će mu zasigurno biti više pokorni, više bolje, ravnosnije će se odazivati njegovim naredbama i ostavljaće bez pogovora ono što mu je Allah subhanahu wa ta'ala zabranio. Zato smo mi u nasušnoj potrebi da se što je god moguće više upoznamo s našim gospodarem, Allahom subhanahu wa ta'ala, da slušamo predavanja, čitamo knjige, pitamo o značenjima Allahovi subhanahu wa ta'ala imena i njegovih uzvišenih svojstava. Allahu subhanahu wa ta'ala imena su mnogobrojna i sva ta njegova imena su najljepša. Kao što kaže Jalla Vala u suri Al-A'raf وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَا فَدْعُوهُ بِهَا I samo Allahu pripadaju najljepša imena pa ga i dozivajte njima. U hadisu Allahovog poslanika alaihi salatu wasalam, vjerodostinom hadisu, kaže vjerovjesnik alaihi salatu wasalam, doista kod Allaha postoji 99 imena kojih nauči, spozna, razumije, shvati, bude živio po njima, taj će ući u džennet. U ovom hadisu ne želi se ograničiti broj imena na 99, ne, već od mnogobrojnih imena postoji 99. Pa ko nauči 99 imena od tih mnogobrojnih Allahu i Vala lijepih imena i svoj život uskladi po njima, dakle bude živio po njima, bude ih, bude ih izučio, proučio, vidio šta Allah subhanahu wa ta'ala kroz to ime poručuje svojim robovima i on bude prihvatio te poruke i svoj život uskladio po njima, taj će ući zasigurno u džennet. Od tih mnogobrojnih Allahovi subhanahu wa ta'ala lijepih imena i uzvišenih svojstava jeste i ime El-đebar i osobina El-đeberut, Od Allahi subhanahu wa ta'ala mnogobrojnih lijepih imena jeste i ime Al-đebar. Ovo Allahu subhanahu wa ta'ala lijepo ime Al-đebar spominje se u Kur'ani Kerimu na jednom mjestu. Spominje se u Kur'anu Allahu subhanahu wa ta'ala lijepo ime Al-đebar na jednom mjestu i to 23. ajetu sure al hashr u kojem kaže Allah subhanahu wa ta'ala i spominje brojna druga imena Pa kaže huwa alladhi la ilaha illa huwa al-malik al-quddus as-salam al-mu'min al-muheymin al-aziz al-jabbar al-mutakabbir. On Allah je subhanahu wa ta'ala nema istinskog Boga mimo njega. On je al-malik Zatim Allah dželle vala dakle spomni svoja lijepa imena. On je El-Melik, on je El-Kuddus, on je Es-Selam, on je El-Mu'min, on je El-Muhimin, on je El-Aziz, on je El-Jabbar. On je El đebbar I Allahov poslanik, alihi salatu wasalam, osobinu koja proizilazi iz ovoga imena, El đeberut spominjao bi u svojim zikrovima i svojim dovama u namazu kada bi bio na ruku i na sečdi pa nam je poznat zikr mimo zikra Subhane Rabijel Azim i Subhane Rabijel Ala, dakle zikrova koji se uče na ruku i na seđdi, također je poznat i ovaj zikr Subhane Zil Džaberuti Wal Melekuti Wal Kibrija i Wal Azame. Subhane Zil Džaberuti Wal Melekuti Wal Kibrija i Wal Azame neka je slavljen, odnosno daleko od svake manjkavosti onaj kome pripada džabarut. Vidjet ćemo što kažu islamski učenjaci o Allahom dželovala lipo imenu el džabar i također osobini džabarut. Neka je daleko od svake manjkavosti onaj koji posjeduje džeberut, onaj koji posjeduje u svojoj vlasti sve stvoreno, onaj kome pripada veličina, onaj kome pripada uzvišenosti. Hadis je vjerodostojan, zabilježen kod imama Nesaje i Ebu Davuda. U arapskom jeziku El Džebar. Džebar dolazi od načinja Džebr. I u arapskom jeziku, kada bismo se vratili na riječnike arapskog jezika, vidjeli bismo da ovo ime ili ova riječ ima značenje onoga koji sebi podčinjava sve što on hoće i kako on hoće. Džabr znači dakle podčiniti sebi nekoga, nešto onako kako ti hoćeš. Zatim ima značenje pomaganja drugih, unesrećenih, onih koji se nalaze u nevolji, onih koji se nalaze u siromaštvu. I također ima značenje snage, veličine, uzvišenosti. Džebr u arapskom jeziku ima značenje podčinjavanja, ima značenje pomaganja i ima značenje svemoći, ogromne snage, ima značenje uzvišenosti, veličine. Da vidimo šta kažu islamski učenjaci o značenju Allahovog dželjavala lijepog imena El Džebar. Kaže veliki i poznati komentator Allahove knjige Kur'an Kerima, El Taberi, rahimahullahu ta'ala, kaže da je El Džebar onaj koji popravlja stanja svojih robova – onaj koji popravlja stanja svojih stvorenja, koji im daje, usmjerava ih, upućuje ih kao onome što im koristi. Al-đebar jeste onaj koji popravlja stanja svojih robova, pa ih usmjerava, upućuje na sve ono što im je od koristi. Veliki islamski učenjak, komentar hadisa, riječi Allahovog poslanika alihi salatu sami njegovih postupaka. Imam Hattabi, rahimahullahu tala, koji ima komentar na Bukharin sahih. Kaže da je El Džabbar onaj Allah subhanahu wa ta'ala, dakle, koji sva svoja stvorenja podčinjava sebi onako kako on hoće i u čemu on hoće. El Džabbar jeste Allah subhanahu wa ta'ala onaj koji sva svoja stvorenja podčinjava sebi kako on hoće i u čemu on hoće. Dakle, podčinjava ih, naređuje im i oni to rade, oni su primorani da rade ovako ili onako kako Allah subhanahu wa ta'ala hoće i u čemu on hoće. Također, kaže Imam Hatabi da je El Džabbar onaj koji je uzvišen od stvorenja, koji ne nalikuje stvorenjima i onaj koji je visoko iznad stvorenja. Kaže Imam Ševkani, rahimehullahu ta'ala, da Arapi za El Džebara kažu da je El Melik, vladar, vladar onaj koji vlada, koji upravlja svime. Šejh Sadi, rahimehullahu ta'ala, kaže da značenje Allahovog subhanahu wa ta'ala lipog imena El Džebar jeste onaj koji je uzvišeni, El Aliji. Al-Muta'ali, onaj koji je Al-Qahar, onaj koji podčinjava sebi svoja stvorenja i također kaže da značenje Allahovog subhanahu wa ta'ala lipog imena Al-Jabbar jeste Ar-Rauf, onaj koji je blag prema svojim stvorenjima također. Dakle, prema nekima je silan, strog, podčinjava ih, a prema drugima je blag, privlači ih sebi tako što im ukazuje svoje blagodati, tako što ih usmjerava na ono što im je od koristi, tako što ih upućuje ka njemu, Allahu subhanahu, subhanahu wa ta'ala. Dakle, slično kao i u arapskom jeziku, možemo zaključiti da kroz definicije islamskih učenjaka značenje Allahovog subhanahu wa ta'ala lijepog imena El-đebar jeste dakle onaj koji je visoko iznad svojih stvorenja i onaj koji je uzvišen od svake manjkavosti, sva stvorenja su manjkava, uzvišen, savršen je samo Allah subhanahu wa ta'ala, zbog toga je on visoko iznad svih stvorenja i on je visoko od svake manjkavosti, uzdignut je, uzvišen je od svake manjkavosti svakog nedostatka. Zatim, El Džebar jeste onaj koji popravlja stanja svojih robova, onaj koji siromašne obskrbljuje, unesrećene pomaže i također El Džebar jeste onaj koji podčinjava sva svoja stvorenja u onome u čemu on hoće. Podčinjava sva svoja stvorenja. Dao je dakle na dunjalku da čovjek izgleda na takav način da mora da radi tako, da živi tako, dakle one svoje uobičajene aktivnosti, a ne što se tiče vjere. Allah subhanahu wa ta'ala je svima vjeru dao na izbor, hoće li prihvatiti vjeru ili ne, hoće li raditi dobra djela ili će raditi loša djela. Allah subhanahu wa ta'ala po tom pitanju nikoga ne prisiljava i niko neće sutra imati opravdanja, neće se moći pravdati i reći Allah je mene prisilio da ja budem u grijehu, Allah je meni odredio da ja budem u grijehu. Ne, time se čovjek neće pravdati, moći. Zašto onda nagrada i kazna? Ako je čovjek primoran da radi grijeh, zbog čega da bude kažnjen i na osnovu čega da bude nagrađen ako mu je dato tek tako, je li lahko, ako je podržan, ako mu je Allah subhanahu wa ta'ala propisao da čini dobra tijela, jeli, i ništa drugo. Dakle, to je čovjek ostavljeno u izbor. Međutim, dakle, što se tiče drugih stvari, kako će čovjek izgledati, kako će se odvijati njegov život na Dunjaluku, dakle, te, ta kosmička volja, kako se to kaže, jeli, kaderska volja Allaha subhanahu wa ta'ala, ona se odvija i niko ne može nju da promijeni. Dakle, čuli smo, El-đabar, je Allah subhanahu wa ta'ala onaj koji je daleko od svake manjkavosti, svakog nedostatka, onaj koji je uzvišen, onaj koji je visoko iznad svojih stvorenja, onaj koji popravlja stanje svojih stvorenja i onaj kome se počinjavaju sva stvorenja, on ih počinjava sebi onako kako on hoće i u čemu hoće jer je on snažni, svemoćni. Zato, dakle, brate musliman i sestro muslimanko, upoznaj se dobro sa ovim imenom budi svjestan značenja Allahovog subhanahu wa ta'ala lijepog imena Al-Jabbar. Al-Jabbar jeste Allah subhanahu wa ta'ala koji je svemoćni, onaj kome se sve podčinjava, onaj koji je uzvišen, onaj ispod koga su svi drugi. Nikomu nije ravan, niti sličan i ova činjenica o vjerničkom srcu, srcu rađa ljubav prema Allahu subhanahu wa ta'ala. Nikomu nije sličan, on je jedan jedini On je uzvišen, svi su ispod njega, nikomu nije ravan, niti sličan. Zato se on, Allah subhanahu wa ta'ala, jedan jedini obožava. Ova činjenica u vjerničkom srcu razlog je pojave ljubavi. Da čovjek najviše voli svoga gospodara, Allaha subhanahu wa ta'ala, da ga slavi i veliča, pridaje mu značaj, pridaje mu mjesto, položaj, kakvi dolikuju samo njemu Allahu subhanahu wa ta'ala. Zatim, al-đebar jeste Allah subhanahu wa ta'ala, onaj kome se sve podčinjava i on, Allah subhanahu wa ta'ala, zbog toga nema potrebe ni za kim. Sve mu se podčinjava, onako kako on hoće i on nema zbog toga potrebe ni za kim drugim, Da on ima potrebu za nekim drugim, to bi ukazivalo na manjkavost Allaha subhanahu wa ta'ala. Allah je al đebar onaj koji je visoko, onaj koji je uzvišen od svake manjkavosti. Onaj koji je čist od svakog nedostatka. Pa to priznajmo Allahu subhanahu wa ta'ala, slavimo ga i veličajmo. Negirajmo mu svaku manjkavost, samo njega obožavajmo, samo njega hvalimo, samo njega slavimo. Zatim, El Džabbar jeste Allah subhanahu wa ta'ala, onaj koji je snažni, onaj koji je veliki, onaj koji je uzvišeni, onaj koji je svemoćni, onaj kome se sve podčinjava. Od svih tih koji se Allahu dželle Đalla počinjavaju onako kako on hoće jesiti, jesam ja. Zbog toga trebamo strahovati od Allaha subhanahu wa ta'ala. Ne smijemo se uzdizati nad Allahovom riječju nad Allahovom naredbom. <clears throat> ne smijemo odbijati zabranu Allaha subhanahu wa ta'ala. Ono što nam Allah zabrani, to trebamo prihvatiti. Ono što nam naredi, to trebamo prihvatiti. Allah nam naredio i radimo. Allah nam zabranio i toga se trebamo momentalno, bez pogovora, ostaviti. Jer Allah je el džabbar, onaj kome se svi podčinjavaju. Nema nikoga iznad njega. To treba da također rezultira strahom u našem srcu, strahopoštovanjem, ne samo da strahujemo, već i da poštivamo svoga gospodara Allaha subhanahu wa ta'ala zbog toga. Pa također, Allah subhanahu wa ta'ala je svemoćni, uzvišeni, onaj koji je iznad svih, onaj kome se svi podčinjavaju. Allah je al-đabbar. To treba također u našem srcu da rezultira, ova činjenica treba da rezultira poniznošću, skrušenošću, da se bojimo grijeha, da ne činimo grijehe, jer smo mi u Allahu i Đalavala vlasti. Allah subhanahu wa ta'ala iznad nas. Allah nas svakog trena može kazniti. Mi smo njemu podčinjeni. Zato se trebamo čuvati grijeha. Na drugoj strani, Allah subhanahu wa ta'ala el-đabbar, onaj koji je svemoćan, A onaj koji je svemoćan, koji ima ogromnu snagu, samo takav može da oprosti kad hoće, kome hoće i šta hoće. Zato kada počiniš grijeh, nemoj se snebivati. Nemoj da te snađe klonulost, malaksalost, beznađe. Ne, već požuri Allahu subhanahu wa ta'ala visoko podignutih ruku, ponizno i skrušeno, zatraži od svoga gospodara Allaha subhanahu wa ta'ala oprost za grijeh koji si počinio, Ne dozvoli šeitanu da ti priđe i da postiče te na malaksalo, sklonulo, da te postiče još više da ogrezneš u grijehu, da kažeš za mene nema i onako oprosta, pa da ideš i toneš sve dublje i dublje u grijeh. Ne, Allah je el džabar, onaj koji je svemoćni, onaj koji posjeduje ogromnu snagu, a samo takav može da oprosti šta hoće, kome hoće i kada god on uzvišeni hoće. Zato požuri ka svome gospodaru Allahu subhanahu, subhanahu wa ta'ala. Zatim, El Džabbar, Allah subhanahu wa ta'ala, njega je spominjao poslanik Muhammed sallallahu alaihi wa sallam, kao što si čuo, Subhana zil džabaruti, wal melekuti, wal kibrija i wal adame, spominjao ga je Allahu poslanik Muhammed alaihi sallam, njegov poslanik po ovoj osobini, po osobini džabra, po osobini džabaruta, Dakle, po osobini da je on uzvišen, da on podčinjava sebi svoja stvorenja i da on također privlači stvorenja sebi sa svojim blagodatima, siromašne, obskrbljuje, unesrećene, pomaže, daj im izlaz, daje im strpljenja i sl. Pa budi i ti od onih koji će na ovakav način spominjati svoga gospodara po osobini. Subhana dhil džabaruti, wal melekuti wal kibrija i wal azame na ruku i na seđdi u svome namazu. Zatim, ti se čuvaj teđebura, ti se čuvaj uzdizanja, ti se čuvaj podčinjavanja drugih sebi. Ova osobina, osobina uzvišenosti, osobina podčinjavanja drugih sebi, nije je dostan samo Allah subhanahu wa ta'ala. Jer smo rekli da je Allah subhanahu wa ta'ala al-đabar onaj koji je uzvišen od svake manjkavosti, odnosno onaj koji je savršen. Zbog toga ova osobina podčinjavanja, uzdizanja, veličine, njih je dostan ovih osobina samo Allah subhanahu wa ta'ala niko drugi. Zato ti se dobro čuvaj te osobine. Allah subhanahu wa ta'ala prijeti onima koji se uzdižu, koji se ohole. Allah subhanahu wa ta'ala prijeti takvima pa kaže الَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي آيَاتِ اللَّهِ بِغَيْرِ سُلْطَانٍ أَتَاهُمْ كَبُرَ مَقْتَنَ عِنْدَ اللَّهِ وَعِنْدَ الَّذِينَ آمَنُوا كَذَلِكَ يَطْبِعُ اللَّهُ عَلَى كُلِّ قَلْبِ مُتَكَبِّرٍ جَبَّر Oni koji se raspravljaju o Allahim ajetima bez znanja, koji razgovaraju o Kur'anu, tumače Kur'an kako oni hoće, jedne ajete suprostavljaju drugima, ajetima dokazuju potpuno nešto deseto, ismijavaju se sa Allahovom riječu, odbacuju Allahovu riječ Kur'an koji se raspravljaju o Kur'anu bez ikakvog znanja. To je kod Allaha subhanahu wa ta'ala prezreno, a isto tako kod vjernika, oni koji poštuju Kur'an, oni koji drže do Kur'ana, oni koji znaju položaj, veličinu, ugled Kur'ana, jer je Kur'an Allahov govor. Kur'an je Allahov govor. Kur'an je dio Allaha subhanahu wa ta'ala tim Kur'anom, tim riječima govorio Allah subhanahu wa ta'ala. To je objava od njega, to je njegov govor. Kao što drže do Allaha subhanahu wa ta'ala vjednici, veličaju, poštivaju Allaha subhanahu wa ta'ala, isto tako poštivaju Kur'an. Kur'an je najsvetije što se nalazi kod vjernika. Pa to je prezirno kod Allaha subhanahu wa ta'ala. I kod vjernika zato će Allah subhanahu wa ta'ala zapečatiti srce svakog mutakebira džebara, svakog koji se oholi uzdiže, sebi pripisuje veličinu, omalovažava Allahovu riječ. Omalovažava Allahov govor Kur'an i Kerim. Koliko je danas onih koji kažu pusti ti šta Allah kaže. Onako kako ja kažem tako će biti. Danas je mnogo takvih oni koji svoj razum stavljaju ispred objave. Pa oni odlučuju šta je najbolje u datom trenutku. A zapostavljaju Allahu dželle vala knjigu u kojoj on kaže ma farratna fil kitabi min šej. Mi u knjizijama baš ništa nismo izostavili. Sve što je ljudima potrebno, mi smo pojasnili u svojoj knjizi. Zatim, dobro nam je poznato, u hadisu se spomni da kada je Allah subhanahu wa ta'ala stvorio džennet i džehennem, da su se džennet i džahnem sporili, pa je džennet govorio ko će ući u njega, ko su stanovnici, koje su to osobine stanovnika dženneta, a džahnem vatra je govorila ko će ući u nju. Koje su to osobine stanovnika džahnema, stanovnika vatre? Pa je rekla da će u džahnem ući oholnik. Naprotiv da je džehennem, džehennemska vatra da je posebno stvorena za oholnika, za džebabire, za one koji su se uzdizali oholi, sebi pripisivali veličinu, druge omalovažavali, druge potčinjavali sebi. Zato, dakle, čuvajmo se ovoga. Veličine uzvišenosti, savršenosti, dostojani jedino Allah subhanahu wa ta'ala i on je dostojan da druge počinjava sebi niko drugi mimo njega. Niko od stvorenja nije dostojan ovih osobina, pa ni mi. Zato se dobro čuvajmo ove osobine. Naprotiv, dobro nam je poznat također hadis Allahovog poslanika alaihi salatu sam kojim kaže da mu je došla posebna objava da mu je Allah subhanahu wa ta'ala posebno objavio da ne činimo nepravdu jedni drugima, da ne činimo zulum, nasilje jedni drugima i da se ne uzdižemo jedni nad drugima. Posebno mu objavio da se ne oholimo, ne uzdižemo jedni nad drugima. Zato budimo jednostavni s ljudima. Budimo lahki, jednostavni u obhođenju s ljudima, budimo skromni, nemojmo se uzdizati, nemojmo sebi prizivati veličinu. Razumimo, shvatimo, vratimo se, ponavljajmo sebi često od čega smo nastali. Allah nas je stvorio od kapljice sjemena. Odakle ti pravo da se uzdižeš? Odakle ti pravo da, da se oholiš? I svi mi smo stvoreni od toga. Zbog čega da se uzdižemo jedni na drugima? Allah subhanahu wa ta'ala nas je stvorio i dao nam različit položaj u društvu da se potpomažemo, a ne da jedni druge omalovažavamo. Neki su ugledni, neki su manje ugledni, neki su siromasi nemoćni, slabi, jetimi, udovice. Allah subhanahu wa ta'ala dao nas je različite, od iste materije nas je stvorio. Nakon toga dao nam je različite položaje, uglede, stepene na dunjaluku da bismo potpomagali jedni druge, da bismo znali jedni za druge, a ne da bismo se uzdizali, oholili jedni, jedni na drugima. Budimo jednostavni, Budimo jednostavni u obhođenju s ljudima. Takav je bio Allahov poslanik Muhammed alihi salacom koji nam treba biti svima uzor. Jedne prilike došao je čovjek da razgovara s njim pa se čovjek počeo sav tresti pred Allahovim poslanikom alihi salacom. Došao da razgovara s njim pa Allahov poslanik alihi salacom je bio predsjednik države, bio vladar. I ovaj došao i razgovara sa vladarom, počeo da se trese pa mu kaže poslanik alihi salacom Helin, opusti se! Doista, nisam ja niko poseban, ja sam sin žene koja je jela jačmeni hljeb. Ja sam sin žene koja je jela hranu, običnu hranu kao što i svi drugi jedu. Nema potrebe da strahuješ od mene. Nema potrebe da na takav način doživljavaš susret sa mnom. Jednostavni budimo kao što je bio i Allahov poslanik alihi salatu sam. I tu jednostavnost postići ćemo budemo li se družili sa siromasima. Budemo li se družili sa nevoljnicima, budemo li se družili sa potrebnima, time ćemo zasigurno postići skromnost i od sebe odagnati nekakvu veličinu, nekakvu ili posebnost, omalovažavanje drugih i sl. Dakle, od Allahu subhanahu wa ta'ala lijepih imena jeste al Jabbar, Allah subhanahu wa ta'ala al Jabbar, onaj koji je visoko iznad svih svojih stvorenja, onaj koji je visoko od svake manjkavosti i nedostatka, onaj koji je savršen, onaj koji potčinjava sva svoja stvorenja sebi kako on hoće, kada on hoće, na koji način on hoće i također onaj koji popravlja stanja svojih stvorenja, od siromaha čini imućne, od unesrećenih čini, čini sretne i slično.